Montserrat Ferrer Otero, cliconata aquí el Monsita Ferrer, estis Rica componistino kaj pianisto nasquita en la chef urbo San Juan. En la que Geimo che estis atmosfero de exquisita arto kaj kulturo, músico kaj pentrajo. Ŝia patro, curacisto verquisto, kaj eminenta oratoro, estis lerta clarnetisto. Schia patrino, dotita per la cultura ricciaggio de sia tempo, havis solidan zion pri musico caipiano. En tiu ci riccia etoso, la sentemo de Montserrat estis en chiama proceso de riccillo, cio permesis al gi tre iuna electi la musican componadon por esprimi sin. Si comensis ludi pianon en frua agio, eble cun sia patrino, cae poste ce rosa sicardo, cistiu ci honeste sugestis che monsita transiru al i quiui povu plivastigi sia in horizontoin. Si electis Ana Otero por studi music teorion, cion si farit gis la forpasso de la instruistino. Sed, Monsita firme celis sin dedici al componado, do si contactis instruistoin pri la scienza i facoi por tiu citasco. Si daure completigi sian instruoin en harmonion componadon, contrapunton, fugon ce la play plei gravai instruistoi cae y tiel en Puerto Rico kiel en Novjorko. si abunda productado consistas play parte el piano kaj chambra musico. mazurco includas in, poloneso in, en in, temojn kun varioi quartetoin, hispanan capricion, lerneian cantoin cae art cantoin. Si pledis por la besono normigi la musica notazion. Inter la componajo de Monsita Ferrer estas multai danzoi, formo cion si intensis levi exter la balai salonoi. Si avertis ion cion Juan Morel Campos nur intuis, que la vercado de la danzo devas esti farita tiel que gi estu bone legata de la presentistoi, grafiche forigante la caprizan lastan trioleton. Convincita de la ebletzoi de la danzo por brille musique, sen depende de la balo mem, Monsita Ferrer productis uno la plei successa i popol danzo i della dude cayarcento Sonjo de gloro qui estis premiita en musica ca literatura foiro de la societo de verquisto i cayartisto i el gi ai bella i estas titolitei digresio quiu ricevis la unuan premion quiel la plei bona componajo de popular stilo. Memoroi de la pacintezzo estis publicigita en la forma de libera folio fare de la Instituto de Puerto Rica Culturo. La mal rapida valso sur la crepusca oro estis dedicita al siei convoyagiantoi sur la luxa ocean shipo Victoria Luisa. Ocase de la omaggio offertita al si fare de la diplomiginta i virinoi de la Universitato de Puerto Rico, quare il siei canzonoi estis pubblicigitai, captita amo, camparana canzono, filino de la Caribio, cae meldezzo, inspirita de poemo de Gabriela Mistral. archa quarteto, kaj la multa y el y verco y por bocho kaj piano restis ne donitae longe pos la morto de Monserrat Ferrer. Kvankam nur y el y verco y daure estas presentita y jodiu, Monsita Ferrer juis grandan sukceson dun sia vivo. de frue en sia carriero Si ricevis plura in premio in ca in pro sia laboro. Si estis inter la musicisto i selectita de la Puerto Rica registaro qui el consilisto por la creado de la nazia music conservatorio. Si estis uno al la unua virinoi qui profesie laboris qui el componisto en Puerto Rico.